أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Prije nego što počne drugi čas, ja ću vas samo napomenuti, odnosno one koji se jučer nisu potpisali, da se potpišu na naš spisak, znači ovdje na stolu opet poslije ovog časa, ko se jučer nije potpisao, nek se danas potpiše. I slijedi predavanje, drugo predavanje iz Akide profesora Elvedin Sembaš. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, babat Govorili smo o stepenima skrušenosti. Jel tako ili nije? Koliko ima stepeni skrušenosti? Prvi, Zato što nas Allah šta gleda, vidi. Gleda, vidi. Dobro. Znači to je prvi, prvi stepen. Pa šta prvi stepen taj znači? Pratite li me? Znači prvi stepen mi možemo podijeliti na neke tri cjeline. Prvo je ponizno pokoravanje Allahovoj naredbi. Allahove naredbe imamo u šerijatu u obliku zabrana i u obliku naredbi. To znači da se njegovim naredbama i zabranama nikom slučaju ne suprotstavljamo. Ni šubhama, ni šehavatima. Znači, ni strastima, to jest odbijanjem, znamo da je istina, ali odbijamo to iz nekih svojih razloga lični, niti sumnjama nekakvima, to je da neko ubacuje neke sumnje, onda čovjek sumnja da li je to u principu Allahova naredba ili nije. Znači da čovjek ponizno robuje i prihvati tu Allahovu naredbu sa srcem otvorenim za nju, vjerujući da je on potreban te upute i da je da mu ta uputa u principu treba i znači spas za njega. To znači ovaj prvi dio. A drugi dio u kome stoji da se moramo Allahovoj odredbi predati odnosi se i na šerijatsku Allahovu odredbu a odnosi se i na vjersku Allahovu odredbu jer od Allahove odredbe imamo dvije vrste šerijatska to je ova prva a druga je sudbinska kosmička Allahova odredba a to znači da ako čovjeka pogodi neka bolest ako čovjeka pogodi neka nesreća ili nešto slično što nije mogao izbjeći, da se ne protivi tome, nego da to prihvati i strpi se na tome. A što se tiče trećeg dijela, a to je da nas Allah vidi, to je srž skrušenosti, kao kaže Mukaim, i njegov sastavni dio, bez koga je skrušenost nezamisliva. I kažu učenjaci, nikada čovjek neće uraditi grijeh sve dok ne zaboravi na to. Znači razlog i uzrok svakog grijeha čovjekovog je njegov zaborav da ga Allah Đelšanu vidi i da je on uvijek s njim, svojim znanjem, vidom i sluhom. To je koji dio, to je prvi, prvi stepen. Drugi stepen smo već pojasnili, a treći stepen znači da čovjekovo srce ne veže se za ljude, to znači da dijela koja radi i koja želi uraditi, ne želi raditi zbog ljudi, da bi dobio od njih neku korist ili da bi dobio od njih pohvalu i slično. Nego jednostavno srce u potpunosti isprazni e, od, od tog osjećaja da nema tu ljudima mjesta i samo se posvjeti Allahu Đelešanu. Je to u redu sad? Sljedeće što nas interesuje o skrušenosti je kakvo je stanje ljudi u odnosu na skrušenost, odnosno hušu. Kažu učenjaci, ljudi se u odnosu na skrušenost mogu podijeliti u tri skupine. Prva skupina je sačinjena od grešnih Prva skupina je sačinjena od grešnika. Znači onih koji nisu ispunili vađib skrušenosti. Druga skupina su oni koji su umjereni. Kažu učenjaci, to su oni koji su ispunili vađib i zadržali se na vađibu, nisu išli u više stepene.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 A drugi dio njih bio je umjeren, a bilo je i onih koji su se nadmetali u dobru sa Allahovom dozvolom, a to je velika blagodat. Pitanje za vas. Allah Čelešanu je u ajetu poredao ljude na sljedeći način. Prvo je spomenuo grešnike, drugo spomenuo je umjerene, znači to su oni koji su ispunili vađib, obavezu, ali nisu se nešto nadmetali posebno u tom dobrom dijelu, a i treći su, i oni su zadnji spomenuti, oni koji se nadmeću u dobru. Zašto? Što baš taj redoslijed? Što ne bi bilo recimo redoslijed oni koji su najvredniji od ovih su oni koji se nadmeću u dobru. Što nisu oni prvi spomenuti, ali ne, oni su zadnji spomenuti. Mm Zato što ima dosta koji Aha. Aha. Znači ovo što je rekao Hadži Albin, to bi bilo negdje najbliže iako... Znači o čemu se radi tu? Koga ima najviše? Onih koji su zulumčari prema samom sebi. Najviše tih ima. Potom idu oni koji su umjereni. Znači ima dosta i onih koji ispunjavaju obavezu, ali nisu nešto Bog zna na nekim stepenima. I dolazi onaj najmanji dio, onaj šlag od ozgo svega toga, a to su oni koji se nadmeću u hajru i dobru. A Allah Đelešanuhu najbolje zna. Dalje sljedeće što nas interesuje u vezi sa skrušenošću je da li je skrušenost jedna ili se skrušenost može podijeliti u više vrsta. Učenjaci poput Ibn i drugih spomenuli su da se skrušenost dijeli na dvije vrste stvarni i stvarna i istinska skrušenost i druga vrsta lažna skrušenost. Pa šta je to stvarna skrušenost? Kažu stvarna skrušenost je skrušenost koja se nalazi u srcu i manifestuje se na tijelu. Znači to je skrušenost koja se nalazi u srcu i manifestuje se na tijelu. To je prava skrušenost. A šta je lažna skrušenost ili zovu je licemjerna skrušenost? Na nekim mjestima Ibn im kaže to je licemjerna skrušenost. Koja je to skrušenost? To je skrušenost koja se nalazi na tijelu samo, ali nema je u srcu to je lažna, neiskrena i pokuđena skrušenost. Je li to u redu sad? Međutim, ima jedna napomena ovdje. Kažu učenjaci, iz ove lažne skrušenosti izuzima se jedno stanje, a to je kada čovjek želi da dostigne stepen skrušenosti u srcu, pa on putem tijela pokušava tijelom na neki način da svoje tijelo natjera da bude iskrušeno s ciljem da dođe do srca kao vid nekakve vježbe i to je poželjno, to je jedan od načina da se dođe do skrušenosti. Ako je s tim ciljem, onda nije pokuđeno. Znači, ne može čovjek očekivati da će biti skrušen odjednom. Vidite, ashabi su bili ashabi, poslanik ih odgajao, pa je on pustio ih četiri godine da dođu do tog stepena, da osjete skrušenost pravu. Znači, ako je s ciljem da, da, da se trenira ta skrušenost i da putem tijela dođe se do srca, onda u tom slučaju nije pokuđeno. A u suprotnim slučajevima jeste. Je u redu to? Dobro. Sljedeće što nas interesuje je kako doći do skrušenosti. Na koji način? Pa pod jedan. Prvo, što češće da se čovjek sjeća, ako može uvijek, da ga Allah vidi. I to je osnovno. Drugo, spoznaja ličnih slabosti i slabosti u dijelima. Znači da se čovjek ne zavara ako on klanja pet dnevnih namaza recimo danas i da misli da je to nešto veliko i ogromno, to jest veliko, to je ogromno pogotovo ovdje za naše uvjete, ali ne treba da se umisli plaho i da misli da je nešto veliko, ali ima ljudi koji klanjaju i noćni namaz recimo pa ima ljudi koji poste, pa ima ljudi koji daju sadake i tako dalje i tako dalje. Znači uvijek da bude čovjek samokritičan u tom pogledu, a da kad su u pitanju drugi, gleda da, da, li su na većem stepenu od njega. Treće, da se trudi istinski ispoznati Allaha Đelešanu. Jer Allah Đelešanu je i priznao u Kur'anu da su skrušeni i bogobojazni samo učeni. I sad ima nekoliko koje su vezane za namaz, to je znači poseban vi skrušenosti, rekli smo. Tu se navodi nekoliko stvari. Prvo da se pripremi za namaz kao da je posljednji, što je teško. Ali uz, uz pripremu određenu za Allahovu pomoć moguće je kojima ima želje i volje. Peto, ono to je spomenuo Ibn Kesir u svom tefsiru, da čovjek kada nastupi namaz srcem se posvijeti isključivo namazu i ni na što drugo da ne misli. I to nije lahko, pogotovo nama koji ulećemo s ulice u safove. Znači, zbog toga kažu neki učenjaci da sunneti prije namaza i ostalo, taj period između Ezana i Kameta, nije samo propisan da bi se džemat sakupio, nego je propisan da ljudi koji dođu na džemat sjednu, klanjaju koju na filu, smire se, spomene Allaha Đelešanu da bi mogli biti spremni i skrušeni za namaz. Hm. Dalje šesto ili sedmo, nije važno, razmišljanje o Kur'anu. I sedmo, prirodnost i neusiljenost. Znači da čovjek ne bude usiljen i da nešto nasilu hoće, nego prirodno i uz Allahovu pomoć doći će. I neusiljenost. Koristi skrušenosti. Šta to čovjek dobija kada postigne skrušenost? Pod jedan. Tjera šeitane od sebe. Znači tu ulazi i džinski dodir i sihir i ostalo sve tjera od sebe ukoliko u njegovom srcu ima skrušenost i oni bježe od takvi. I što je čovjek skrušeniji, više od njega bježi. Drugo, visok položaj kod Allaha Đelešanu. Preneseno je naime od Abdullah ibn Mesuda, kako to bilježi imam Elveki u svom dijelu Azot, da je rekao ko bude skrušen i ponizan prema Allahu, on će ga uzdići na visoke stepene. Treće, uspjeh na oba svijeta. Četvrto, postiže lijepe osobine, mi smo naveli dvije. Rekli smo da čovjek skrušenošću postiže da ne očekuju od ljudi neke posebne, neko posebno veličanje, poštivanje, ustajanje, ljubljenje ruku i tako dalje. A s druge strane on vidi svako dobro koje ljudi učine njemu ili bilo kome drugom i priznaje to dobro i zahvaljuje na njemu. Peto, Skrušenost u principu je srž, srce robovanja. I postizanjem skrušenosti mi ispunjavamo osnovni princip robovanja. I šesto, dijela urađeno, urađena sa skrušenošću vrednija su od ostalih. Znači povećavamo vrijednost svojim dijelima. I na kraju ostalo nam je kao, ako Bog da šlag na ovo sve što smo rekli, stanja učenih i pobožnih iskrušenost. Bilježi imam muslim, također imam Buhari, bilježi u, u sličnoj verziji, da je Abdullah ibn Mesud rekao jednom prilikom da mu je poslanik rekao da, da mu uči Kur'an. Pa je on se malo začudio i kaže njemu, zar ja da učim Kur'an tebi, a tebi je Kur'an objavljen? A onda mu poslanik sallallahu alaihi selleme reče, ja volim slušati kada ga uči neko drugi. Pa kaže Abdullah ibn Sud učio sam suru An-Nisa sve dok nisam došao do ajeta فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا A kakvo će stanje tek biti kada iz svakog ummeta dovedemo svjedoka? a dovedemo tebe kao svjedoka za ove. To je za tvoj umet. I onda Abdullah ibn Mesud kaže, poslanik mi je rekao, dosta je, dosta je. I kada sam pogledao, vidio sam da se zalio suzama. da je poslanik sa plakao. Ovo su nam zabilježili imami Buhari i Muslim. Već smo čuli predaju Abdullah ibn Mesuda koliko im je Allah Žešanu dao vremena od primanja Islama do objave ajeta u kojem se na neki način upozorava na, na, na taj problem skrušenosti srca. U vezi s tim ajetom postoji nekoliko događaja i kazivanja, čak nekoliko učenjaka pokajalo se kada je čulo taj ajet, a to je onaj ajet koji smo rekli Elem ledina amenu an tahša kulubuhum Zar nije vrijeme da srca vjernika postanu skrušena kad se Allah spomene? Pa je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kad bi učio taj ajet govorio bi jeste gospodaru naš došlo je vrijeme i onda bi plako dok ne bi smočio cijelu bradu. A bila mu je povelika brada bi kaže da je ovaj, u svom tefsiru, u tefsiru ovog ajeta, kaže da je ovaj ajet bio sebe pokajanju Abdullaha ibn Mubareka. Jeste čuli za Abdullaha ibn Mubareka? Jel ima neko da nije čuo? Abdullah ibn Mubarek je poznati učenjak Ali, mučenik imama Malika, koji je bio ajet Allahov na zemlji u vezi sa dobrim, dobrim djelima i sa znanjem. I on se je pokavio zbog ovog ajeta. Isto tako Fudaj Libni jad, bio je učenjak u svom vremenu. Abdullah ibn Mubarek priča o svojoj teobi i kaže da je plaho volio svira tamboru. I jedne noći u Palminjaku oni sa društvom su bili i kaže da su tako jeli, pili i zaspali dokasno u noć. I šta se desilo? Kaže on ustanem ja kasno u noć, uzmem tamboru, i pođem svirat, ali neće nikako. Nešto ne ide i gotovo. A iznad mene, kaže, na stablu, na drvetu došla neka ptica, pa je ona grakala, grakala, grakala. I ja tako, dok sam pokušavao da sviram, kad ja odjednom čujem ajet, elem je'ni li ledina amenu en takša lovom li krila. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca skruše i da budu bogobojazna kad čuju spomen Allaha Kad se okrenim kad ono ptica. Čica mu proučila. <laughs> Pazite, ja sam neke stvari, ovaj, kad sam birao ove neke događaje, pokušao sam maksimalno da približim shvatanjima ovih ljudi danas, jer uistinu tih događaja koji su bili sa ljudima i kako su ljudi se odnosili prema skrušenosti, ima nekad i čudnih, pa se bojim da neko neće reći nije to istina, to su izmišljene priče. Ali ovo su one izabrani, što bi rekao, najbliži našim razvojima danas. I kaže Abdullah ibn Bare, kažem, jeste, došlo je vrijeme i slomim tamburu, probudim društvo i od tada je, kaže, počeo moj zuhd i moje traženje znanja i vjere. Znači od tog trenutka. A Fudajl Jad, to isto tako Alim jedan, on je svašta radio dok prijete obe. Čak je bio kopljeni gusar, takozvani, to su oni što, kako se zove oni što preseću na putovima i i drumski razbojnici. I on, on ti je bio među njima i poznat i tako dalje. Ali desilo se da se on zaljubio u jednu ženu. I kad je počeo, da, dogovorio se s njom na sastanak jednu noć na Ašikovanje i počeo preko ograde da se penje. I taman negdje kad je počeo da se penje, ne, odnekle je čuo ajet, neko je učio, možda od komšija ili slično, Elem jenili li ledina amenu en tahša kulubuhum li Zar nije vrijeme da se vjernicima srce skruše kad se Allah spomeni? I to je njega strefilo u tom trenutku i on siđe s ograde i kaže vrijeme je gospodar moj. I vrati se nazad. I noć ga zatekne u jednoj, na jednoj ruševini i on zatekne putnike, tu prolazili putnici, a putnici nisu znali ko je on. I sad oni razgovaraju i oni sad govori, kaže, čuvajte se, ovdje ima libnu ibn jad. On presreće putnike na puta, on sjedi s njima. <laughs> I onda njemu dođe i kaže, pa zar sam ja do te mjere spao da se ljudi mene boje muslimani na, ovom, na ovim prostorima. I on njima kaže, ja sam libnu jad, jad slobodno idite, niko vam ništa neće. I otac se je pokajao i nije više nikad ušao u tako nešto. Čak u nekim revajatima se spominje da se zavjetovo da će kao vid njegove obje biti da će boraviti pored Kjabe. Samo i da neće nigdje izlaziti osim kada more. Jeste. A što se tiče Abdullah ibn Mubareka, kako je on poslije toga bio pobožan i slično, u nekim revajatima se spominje da kad bi on čitao hadise o, skromnosti, o rakajku, o skrušenosti, o, tim osjećanjima, da bi toliko plako isto ko kravu kad zakolješ, tako se spominje. Ako je nekad vidio kako se kolje krava, pa ono, pa ono ima krkljanje, pa, pa ovo, pa ono, on ne bi mogao od plaća uopšte da se razumije šta to govori čovjek. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn Omer radijallahu, anhum, radijallahu anhuma jednom prilikom je učio ajet vejlu lil mutafifin. Teško li se onima koji zakidaju na vagi, na mjerenju i tako dalje. Pa na kraju se kaže, zar oni ne misle da će pred gospodara svjetova stati? Pa je tu stao. Pa je ponovo ponavljao, pa je tu ponovo stao i na kraju se zagrcno srušio se i nije mogao nastaviti. Dalje učiti, učiti ajet. Također ima mnogo događaja i priča o ajetu u kojoj Malšanu kažem Hasib alladine štarahu sejiat jeđalahum amenu amilu salihat Zar misle oni koji rade loša djela da ćemo mi s njima postupati kao sa vjernicima i onima koji rade dobra djela? I tu ima mnogo, mnogo tih kazivanja. Jedan od učenjaka Rabija ibn Huteim je ustao na noćni namaz, također proveo cijelu noć ponavljajući samo taj ajet. A Mesruk, Mesruk, to je jedan od tabina koji je kao mali bio ukraden i zato se zove Mesruk. Mesruk znači ukraden. I ponovo su ga našli. Kaže, jednom prilikom sam bio u Meki i jedan Mekelija mi dođe. I kaže, slušaj, evo ovdje na ovom mjestu sam vidio Temima Edarije, ashaba Allahovog poslanika Klanio je cijelu noć i ponavljao samo jedan ajet kroz plač ovaj što smo malo prije proučili. Zar misle oni koji rade grijehe da ćemo s njima postupiti kao sa onima koji vjeruju i rade dobra djela? Ibrahim Nahaj, također učenik Abdullaha ibn Masuda radijallahu anhum, kad god bi čuo ajeti da se ma'u šakat, kada se nebo rascijepi, jednostavno bi se streso i zagubio se. Isto da ga obuhvati neko stanje, gdje se ne može snaći. Jedan od učenjaka Thabit al-Bunani bolilo ga oko. I ode on doktoru u to vrijeme i kaže njemu u to vrijeme ljekar ima lijek za to tvoje oko, ali moraš ispuniti jedan uslov. Kaže šta? Kaže ne smiješ plakati. Smetaju ti suze. A on njemu kaže, a šta će mi oko koje ne plače? Šta ima koristi od oka ako neće, ako neće plakati? Kažu da je Jakub el-Hadrami toliko se zanese u namazu da su mu jednom prilikom dok je klanjo došli neki mafijaši i ukrali mu ogrtač sa leđa. I ljudi su ih ufatili i stavili mu ogrtač na leđa, a on to ništa nije znao. Znači prije su ogrtači ono bili, nije bilo rukava sad ko kaput, nego ogrtač onako. I čovjek klanja, dođu ljudi skinu mu, <laughs> trka za njima, ufate i vrati ogrtač, ništa. Sav zaneseno namazu. Od Zainu Abidina se prenosi da, da je često znao prije abdesta problijediti, tresti se, pa su ga jednom prilikom pitali, a zašto to? Zbog čega? A on bi im samo reci, pa zar vama nije jasno pred koga vi stajete sad? Zar vama nije jasno pred koga vi stajete sad? Toliko ovih još primjera ima, nećemo više duljiti, dobit ćete ih ako Bog da u pismenoj formi. Na kulu kao li vas takfirullahu, salallahu na nabina Muhammed. Allah subhanahu wa ta'ala molim da brata nagradi za predavanja